6 welcome. Seis de cada diez niños de esta clase trabajarán en profesiones que aún no existen. ¡Estupendo! Aunque sueñan con trabajos del presente. Mm, vamos a ver. Quiero ser bombero, cantante, profesora, veterinaria. Y mi mayor deseo siempre ha sido que el colegio sea destruido por una bomba de destrucción. Odoraman emititzen Odoraman Ez gara zure zeluderra bozgara jura gerturatzeagatik sortu daitezken osasun kalten erantzule egiten. Zera honek ez, abeska abeskaizto itzel ikaragarria ematen du, baina hau da festa hona. Thank you. Ziko ikustatzen bazaie Komeni ez aie gauza ez da Gizon burutsu horiek militarrek Poliziek eta gobernuek egin dezatela ez ikusiarena Horoi bai, horai asko zero hobetu lertzen diatzena Neure burua ez zera anima bai. Eso, haber llegado de. Bueno. bai. Eh, akatsa egin genun, eh, joden astean, bai, bai. kalin genun, bai, bai, gure, bai, gure... Aurkezle automatikoaren esku utzi izan genuen programa, lehenko bai, ya da. egin zuen, eh? Bai, bai, bai, bai, bai, tira, esan berra dago, entzule maitiak Lenik eta bai, non, gietorriak, eh, un ordu bete honetara, esa esan beharra dago zuen masiokismoa asko eskertzen dugula, eh? Zuen, belarritxoak hor ba, posten gaituela. bai, postuta bai. gaude, postuta gaude. Bai, e, e, e, Arroz. Buruan, ez dakite irakurri dezun, baina e, azkeneko, zea, zurrumurruek dioten, ez, interneten, e, eh, bakitzu blogari nabilela, eta zurrumurruek diote, ibili ba. egunen batean, bere lanean hor esklabizatuta daukaten lan horretatik, akien askatuko dutera, eta eh, egunen batean ikusiko oh, eh, blogari, blogari, eh, bloga, bloga, blogaria. Ai, mendi, bat gure ibili gizar joentzat, eskobor. Ai, ai, 嗯。 Non ibiliko da ibili Ai Hortikan 00 bat bat 000 baten artean Ai, ai kilobaites zema jun eh, sarean Eh, ibili Ai, zenbat FTP bidez eh, bidaiatu indan Eh, zema fibra optikoa ezagutu duen Ai, Gure la virtual hau bai, bai. Nio Eusen Gu hemen gaude bai, bai, bai, gu hemen gaude Programa hau egiteko prest eh, Erantzunkizun honi eusteko prest Zorokeria eh, Karbonoa eta hidrogenoa izan, izan, baitira, eh Eh, eh, unibertsoko osagai nagusiak, eh? Ah, cabronoa, keria, ah, cabronoa. Tuntuno keria, bai. esango nuke, txotxolo keria, karbonoa eta hidrogenoa, baina ez bai. orden hortan, eh? Bueno, bai, bai, akian bai. Bai, bai, bai, ari gara, zerbait, oso garantitxu bat, ari gara. Bai. Bai, bai, zerbait, eh, bai. Mm, bai, bai, bai. Berarekin eh, ezin ezagin bizi. Ba, eh, bai, egia, gabe. Bai. Behar beharrezko bai. elementua elementoa. Bai, El, eh, eh, esan, genzake, bai, e, ba, bueno, e, ba, batzutan, pixka bezala, Bai, ibiltzen garela pixka bat horrela, ba, ez nola esango denuke, ba, eh, ez dakit, ba... Eh, Zer dakizu? Ba, ma, ez dakit, ba... ba, animo, animo bai, atxura! Ba, bai, ba, animo atxura! Zubatezu! Bai, bai, bai, <laughs> bai, Arrankatu, venga! Bai, e, lengua ez dakit ginen egon, baina ez ginen hemen egon, ba, lanpetuak abiltzalako, egila da, ba... Hombre, ba, ez dakit, eh, ba, koraino gabiltzala, azken bola dauntan, baina gaur tartetxo bat utzi diogu, bai, errati saioari, ze... Bai, alde gunainko dugu, eh, alde gunainko dugu, eh? txari gara lanean, bai, bai <clears throat> entzungo zenuten, bai, hemen entzungo zuen bezala, lanean gabiltzaz, e, badakizuen bezala, ba, eh, azken asteetan eh. megauloa, be, e, badakizue, deskarga eta, eta e, deskarga egiteko servidorea, haitxu bai, bai, eh? Bai. eta gu hemen edikara lanean, ze, ba, ere, gure deskarga enpresa txikia sortu genuela, klinika bai. da berren laguntzari esker, txatxideskarga.com, txatxideskarga.com, badakizue, klikatu txatxideskarga.com, Eta, <clears throat> zera, hemen, eh? ikusita, bai, megaulo peko lagunei, gertatu zailena, ba, gu, gu, era, gu, kera dugu, ba, gure gauzak txukuntzen, ibiliko ginera pixka bat, zaba, espada, ez da, hemen txekabiltza. Bai, bai, bai, bai, bai, eh, gu, gure bai. kabuz, eh, zera, moldatzen gara, bai. eh, eta alternatiba bat eskaintzen dizuegu, bai. hemen zintzilik irratian, alternatiba ez da bakarri batxura berantu bile gunduan, baizik eda, txatxideskarra.com, eh, bai, lotxagarria da, zenbat gezur esan dituzten gainera, megaulo, de, de, de, de, de, de, Ba, entzute guen milioi duna direla, oh. dirutza gastatzen eh, dutela luxuzko kotxeak erosten... Dena ba, denak ez zurra, ba. ez zurra, propaganda utxa! Estrategia ustel bada, kontxo! Estrategia utxa! Mm, mm, mm. Dirudun eta irudi hori eman nahi diete! Eh, egia da, hombre! Eh. Eh, Pasei dazu mesedez, ka, hori buruan. Zer, klap, ah, kabiarra! Tori, tori! Mmm! Gustero, ba, eh? Zona, den ekarri duzun kabia raun Bai, mm. oh. bai, ba, mm. ir iranetik ekartzen diate Bai Iranetik espreski, bai, bai, nire jat privatuan ekartzen oh, dute Joño, joño, hola, ba, el e, bai. bidea man berriatzu Bai, bai, bai, bai, bueno, eh, bak iranen, e, zea, e, pet, ga, petrolia e, aparte, ba, bai, Lare bai, bai, bai, bai, bai, Bai, bai, bai, bai. Bikaina. Ba, txatxi, eskerga.com portala sortu genuenetik, mm -hmm. launok. Naiko lanpetoak ibili gara, bai. bai, bai, bai eh, eh, entzun, entzun hortikan, eh, nola, daukagu hor, tekleate, <coughs> kodeak tekleatuz, eta bar, eta bar. Eh, baina orain, ingeniaria bat kontratatu ahal izan dugu web horria eraman dezan eta eh, bueno, eta servidoria konfiguratzeko eta FTPak ak irekitzeko, portuak emulen bidez eh, eh, esteka sortzeko, eta e, eta aldatzeko automatikoki noiz benka, programa guzti hori, hoiek, bat benetako ingeniero ba, ba, puntako bat. Eta ez bai, dugu fitxatu denolakoa ez. Bat. Japonia naritu bat fitxatu dugu. Bai, ala da, Fukushibakoa da bera, ah. eta izugarrizko kurrikulumenarekin mm, gainera.

外国人の方で日本語が非常に上手だということ、方がいっぱいおられるということを私も存じておりまして。Bueno, bueno, habla la cosa su que te etiqueta gorde. Y ya vete bukaera nengo ditugu kontuak. Venga, venga, jarri dirua. Venga, aio, jiga jetzi. Venga, lanea, lanea, venga. Oso ondo daitza, eh? Oso, venga, venga, venga. vale, vale. E, eta, eta, ze baleogarri da den laguntza teknikoa aukitzea. Bai, bai, bai, bai e, Ez dakit, galdera bat, eh, matxura? Ez dakit nola moldatzen e, ginen mutilau kontratatu horretik. Bai, Nola egiten genuen, eh? Guzti hau e, sortzeko eta mantentzeko. Bai. Por zierto, matxura, errituta utzi nauzu. Bai. Japoniera primera nulertzen duzu, ezta? Ez, Ja, Japoniera? Bai. Eh, Giga, jetxirekin euskera zaritzen naiz. Eh? Lekeitxeraz egiten du, ez da? Lekeitxeraz? Bai, ah, bueno, bueno, ez dakit, ez dakit, eh. Eta, izu, megabloa de erabiltzen zuten guzti horiek txetxideskarga.comera erakartzeko zio zer dugun bitartean

Bai, bai, bai, bai. Ateak. Ba, hauek, eh, ematen eh, dute, ba, ba, ba dirudin ez esan edut, ba, ba, hauek, ba, e, Euskal Herriko e, ziber, e, ziber e, nauten, eh, elkarteerako egindako abesti batekin. Datos, Na, nauten eh. zerri, Alemania. Ziber nauten, bai, eta, bai, eta Alemaniako. Bai. Ezan dute zer ikusirik, eh, no, larrealdiko ateoak. Larrealdiko ateak, ditzen dira. Ah, ah. Ateoa, apetxatzen nuen, zer ikusi zutela, e, zea, orain, e, erdigioko klaseekin edo Hori, hori, hori, hori, Larri aldiko, ateoa, kizan Hori baita, la, gai, gai, Bai, mamitxua, bai, gero, gero, eutxiko bai, bai, Bueno, zurekin, galdakotik, larri aldi ateak eta, ez dela delitua, bestia Hala, guatzen entzutera, bestiak Megaulot ez da bilera! Baina, baina, nola ez ez! Probatu berriro ez de, probatu! Zaiatu ez! agente bat Sartu da nire PC-an Nire deskarga programak Vigilatzeko asmotan Vigilatzeko ez dela delitua Archiboak rukatzea Nola esan behar daba Ez omen da nahikoa Nire konexioaren truke Ordaintzen dudan dirutza Hauek erotu egin dira bezela delitua Altxiboak trukatzea Nola esan behar da Jojo! Zertarako daintzen dugu Internete konexioa Ez du deskargatu gu handa dilapik Ez dela delitua Artsi trukatzea Nola esan behar daba? Koño Ez zimofonika Oiek guten egozioa ah. Ai, ai, eskatu diru hau Kunko da entzendie eguna Ez dela delitua hau Artxiboa trukazea Nola esan behar daba Oño, nola esan behar daba Oño, nola esan behar daba Oño, nola esan behar daba Oño, nola esan behar daba 소녀 Thank you.

Gran Mariano. Vamos de fiesta, con nuestros soldados, fiesta, con nuestros deportistas, fiesta, con todos los jefes de Estado que nos visitan, fiesta, con la corona de fiesta, en casa, fiesta, o en la calle, fiesta, o con los amigos, estar fiesta, fiesta. Yo estoy orgulloso de la fiesta, fiesta, fiesta, y que sabemos proclamarlo. Y la fiesta con orgullo y con la cabeza bien alta. Fiesta, fiesta, fiesta, vamos de fiesta. Y yo me adelanto ya y digo a todos los españoles, para fiesta, fiesta. Ya empezamos a ver algunas cosas que no son buenas en algunos lugares de España. Hay 180.000 extranjeros cobrando seguro de desempleo. Gran Mariano. <laughs> ¿Eh? me va a caer una huelga general. Eta megauloa duten ontan, ulergarria denez orain zinera joateko momentu egokia da? Eta zeinek aholkatuko digu hobeto? Zaineg, gure zine adituak baino, gure amonia espeso G-g-g-gabunt, gabunt! Gabon amonia! Gabunt! Ze prestatu diguzu? Ze prestatu diezu gure entzulea? Bai, gaurko remake, remake batzuk ikartzen ditut jobezatzeko. Aha, remake. Azki, azkienetan borondauden gai ba-, batzuk aprobezatuz, filmak izatek, sufendak izatek, zineitek egin izan dituzte ah, ah. aktualitate rozina ilagusten dituzten filmia dira hauek Osondo oso amoña, tira ba, aziko gara filmen kritikekin Gogoratu entzule, pelikula bat ikusten duzu, konsultatu lehen amoñez pezurekin Uxia! Beno, ba, zein da, e, e, e, komentatuko duzen lehen, o, lehenengo eh, eh, eh, filma? Ba, hiru elda el juez Azuelo. Mm, mm. Juez Adredo Ah, Adriano. Ah, ah, si Protagonista en el y si, hein? si Ah, oso oso, oso oso putro Potro konstituzionaletik atreatzen zitzaiona egiten zuela Altxaterri denunziala deltutako instituzio batekin Zigun bera Joño, ba, historio hau ez dakiz ergatik, baina ezagun egiten zait Baina eski, ez bezala aur izinmeiz bat dela ah, eh, ba, ba, Markatu, markatu, ba, izek, izek, segi Precisamente, ba, segi, e, pa, pa, patazen, Eta beste kolektibo batzuk terrorista txat hartu zituen Eta bere imaginazioa eta maltuteria Elabiliz Estatuan inoiz egon den terrorista kopururik handiena izatera ditu zen oh? Bai, ia be, mundet terrorista izatera ditu zen Jone, nahiko handia da Olduan, amnesia internazionalak Esan zuen bera, epaile bilak, tortura zela oh? Eta Orduan epaileak amnesia internazionala ilegalizazio izan izuden. Barkatu, barkatu, baina, ja, zenbat ilegalizazio, ez da? Honek, zer ikusirik aldu munduko leku konkreturen batekin? Ez ez, ez ez, fin hau, fizioz kura da. Hoi, ba, niri, ez da gizergatik, baina oso ezaguna intentzai. Berri no, ez desaldizut, remake bat dira rimake, rimake, rimake. Baina rimake bat zer, zer da, rimake agol, zer, zer. Ezi, baina zia zer, ez inoatzen. Ez aina lor... ez inoatzen. Baka, baka, baka, amonia, Amaina, mesedez, eh? Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, primeran ulertzen dizute mm. gure enturek. Jarritu, jarritu, jarritu. Ba, ez, jarrai, jarrai ere bai ilega izatuta egon duzen. Eh? E, tira, ba, e, egun batian, epaionek honek, ilabak, e, e, errabak, erra, Errabak egin eh, du! Barkatu ba, ba, ba, baina, baina, baina, zei zen dauka gure protagonistak? Kalson! Ah, ah, kalson epaila! Ah! Ben! Bai. Ben, bai, ben, bai, ben, ben! Ordua, ordua, ebarra, ebarrak, errabak egin du, duela, olte pila bat egindako, ikizak azelzia! Baina beri lagunek gaizkiko zen dute, eta kalson epaila bila epaketxagaren Jo, ezin eh, da, fidatu bat bere lagunekin ez da, eh, eh, erromak ez du traidoren soldata horretu. Ja, ez, bili, bili zapateren urmarekin topo egin zen duta. Orduan, begarri terrorista dela esaten dute, ah. eta ilegalizatzen dute, hau beruzia la osoa. Ah, ah. Albiste hona izango ditak ez da, <clears throat> baina, baina amoina, ez kontatu dena, ez ez bukaera, bukaera utzi gure entzulentzako. Bero, <clears throat> amoña, balduzu beste filmeren baten aipamena egiteko? Be, be, be, be, urengo filmia... Eh? bai, eskila lintan, ingo daiko zuzgei kartele, kart, kart, kart, kart, kart, kart, kart, kart, kart, kart, kart, Katriran, Ah, kaxter ah, karteleran! dan, kaxter le dan, ke ze. El te no No, la. Adhirite, adhirite como puedas. sondo, jerez tu coño, va. A moña pues, porque tú. fin... fi. Fi de mitico, vas sin decirme Película en la que encontraste compañía La la no, Nora, no, no, la no la Ah, Ahuela tuta gazin dira, Ah, ah, ah, bai, eta eh, eh, nola du izena egazkin eh, kompainia horrek? Eskapair! Ah, ah, ba, ba, ba ez dagoen egiten zaitere, hori ez aldaba, nun baiten gertatu. Ezinez, bai, ba, filme hau fizioz kretela, berri gozitzen zizut, Ba, ba, ba, ba, Bueno, ba, e, e, egoria, e, egoria, la nau, zuzendaziak, Ondo manejatzen du eta eta ekomedia gisa saltzen digu sortzen den kauza. Langile nien ego erralde batetik, e, bidek zartera egozitaz zutenen bezeloa nena, beze, bezeletik, gobernoa nien jarren da, eta azkenean errazkin kompania errakele errik, e, errakele... Zua daukazu. Ez markatu, jarri da maina maik. Irri! Irri! Kalifikazioa! Uh -huh. Ba, jasatzen du kompainiak. Uh -huh. Eta lun, zin enpresa batean bihurtzen da. Oh? Zena, zena. Oh. Eta enpresa lua libratzen da indinazia zioak horrentziaz. Ah. Horregatik oh? eskapa egin zena! ez eskapa! Baina, apamoña, mesedez, berriz egin duzu eskontatu bukaera. Zepen txatuko du gure entzulegoak. Beno ba, eh, beste filmen bat komentatzeko balduzu. Komentatzeko ez, kritikatzeko ez. Barkatu, ba, mm. kritikatzeko nuski. Beno, horiak filmia, da, eh, bai. des, des, des, des, Descarga total. De, de, de, descarga total. Uy, ya. Bai. Hemen, albuen, je sulashi sulashi albul sulashi ay ay ay ay dottori ura edan ura edan ura edan edan ura moña les Ah, le terrain la Ah, Estatu batuzako politikan txikari peso eta altzu baten papela egiten jube da. Ah, ah, Pentagonuak errabaki zindu inteniteko zeharia egitea. Bire dokumentu sekretu nagusiak arriskuan dauden sozmoa duelako. Eta, eta azten da inteniteko atariak izten. IPak kontrolatzen. Eta denesiek e, eh, bizilatzen. Eta bal, eta bal. Oluan, piliatlek

Zinti komiko batzuek erratzen zailo, baina azilako oso egian, estatu batutako lege berria bezala, geratu nintzen. no, no, eh, ez dut ulertzen, eh, amoina, estatu batutako lege berria bezala geratu zinela filmea ikustarakoan? Zer bai. esan nahi duzu, horrek. Lege berri hori, sopa. Ah? Filma lekin, zopo geratu nintzen lehen. Ah, ah, ah, ah, lotan geratu zinele, alegia. Ze, eh, eh, eh, ze, ze, ze, graziosua zaren namuna. Mm. Oh, Oribeidela, ez goten, mm. beste genola esan ba, menpera, menpera pen, mm. menpera kuntza, arg, garagarr! Ix! Ez zik! Oino? Ez zena dut ez nuen leheraman, ez nuen leheraman, indazik, konprizak.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

Egoia, Mercedes! itxiatea! Itxiatea! eh, <clears throat> barkatu entzule, geldi aldi itxo bat egingo dugu, eh, eta amonia boltatzen ere, bere ala gara gu ere. Eh, kartreraren errepasoa jarraitzeko. Mm. Estartean, ba, ba, ba, alako iragarkitxo batzuekin utziko zaituzte guze, e, pentsatu alduzuen, non matrikulatu behar duzuen, eta nola matrikulatu behar duzuen, te, duzuen zuen eh, seme alabak, non matrikulatu behar dituzue, eta, ale garrantzitsuago, Erligioko, e, eh, zea, asignaturari buruz, eh, batekin alduzue. Ez baduz egin, Gure iragarkiarekin nintzeko zaituztegu. Txura buruan Txura buruan Txura buruan Txura buruan Txura buruan Chura, Chu Ra Puruan. Gaixo aitziber, seme alaben aurre matrikula egitera nator. Aizu, erlijio aukeratu behar duzu zure seme alabentzat. Jakina, zalantzarik bat ere ez dut izan. Ez duzu zalantzarik izan. Eta zergatik daukazu horren garbi. El catolicismo es defendible única y exclusivamente porque es verdad. Porque es verdad. Comprende la filosofía, ¿no? Dios existe. Y si no, que venga Dios y lo vea. Porque es verdad. Kultura erlijiosoa onura handia delako gure seme alaben heldutasunerako. Claro que convence el cristianismo. Muchos que se la dan de ateos. ¿Por Por ignorantes. Oh, si es un gran médico. Oh, si es un gran biólogo. Oh, si es un gran eh, matemático. oh, si es un gran químico. ¿Y qué? Y estos señores son ignorantes en religión. Si estudiamos religión, nos convencemos. La fe convence. Miles de personas se arremolinan para ver a su virgen hay que a bien, Dios mío, ay, ay, que lo he tocado, ay, Dios mío. Y <laughs> el pensador es un término acuñado por los masones, precisamente para captar incautos. Oh, claro, claro. Quien nos hace libres y quien nos da el pensamiento es Dios. Ay, qué bonito. Babai, konbentzitu egin nauzu, niri ere iruditze zait laguntza handikoa izango dela, gure esene alabek bakean eta justizian oinarritutako gizarte bat eraikitzeko modua izan dezaten. Estoy convencido que las reivindicaciones de la eutanasia y del aborto están ligadas a un estilo de vida de tristeza, de desesperanza, y sin duda quien está enamorado de la vida, quien es feliz, quien tiene esperanza, quien mira la vida con ilusión, difícilmente se va a hacer adaliz o reivindicador de cuestiones como el aborto. Hola, papá. Estoy embarazada. Servicio irakasgaia choco campaña! Vencimos y venceremos. Tenemos fe en Dios. Somos católicos, apostólicos romanos. Sabemos que tenemos que pasar este baño de sangre, pero el Sagrado Corazón de Jesús nos ayudará. Eta dugu Hementxe, mega bufua ditxuten ontan, badakigu zinera joateko irrikitan zaudela, gure <clears throat> zinearetotan karteldegian, mm. ba, eskaintzen mm. denaren berri edukin duzula, eta mm. horrexegatik deitu dugu gure zine kontutan aditua den amoña, amoña ez peso. Iztezai, duketu edo ondo baina, ondo jona da Zondo baina, jortzen du Zango izoa Bai, botatez, bosteo megabit segunduko abila duen lekin Amoña, amoña, amoña Amoña, ez Eta, me, Ba, ba, zer, zer dute, zegertat, zegeratzen da Ez da, aztertzeko, aztertzeko edo, aztergai karteldegian Bai, bai, bai, Ich, ich bin Berlin. Ich bin Berlin nach. Be. Berlin der Reis. Be. Oh ja, Ich bin Berlin. Ah. Also Schule ich hatte ich Eta da la Kaiser Landeria. Ah. Dokumentala Ich habe Kritiker die für Farra. Farra. Ferrara! Ah. Ferrara, ez, eh, Ferrara ez. Farra horari, zertuko du dirudinen artean, ah. baina ziula arte du hain herrira una edukiko gizeltea den gehiagoaren aletik. Eh? Ah. Izen ere, mega, ublo, ez, euh, ez, euh, mega produkzio erraldo jonen gaztuak kilioenek horrelduko dituelako. Ah. Mariano, arrazo iren... Bai, bai. Bida, bida ya. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, be, pentsatzen dute ba zeremonia zeremonia eta oskarren oskar sarien banaketa hain gertu dugunean, begoina zukere izango dituzula zure kinielak, ez da? igi igi igi igi igi igi igi igi igi igi Euskal Salia il y a ma da The Artist The Artist The Artist Es The Artist gane Artista Eze Eze Eze Eze Da kisunez aulten aulten kunzai kela egin dugu sinia katil karriok Galdira Galdira zelara Sistera kumbiri dia cinema gizik Aizken Ogen Lalo gizultetan Zulak ez pelikula un batik ez du zenuri bien! Oh. Ez du zenuri bien! Oh. Eh? Zertarako, en, en, en, nahi ezkogo, gidoi lariaren neurak, oh. eh? Oh. Ah. Musika pizka bat jali eta bakoizak imaginatik dut zela historia oberatu kion moduan. Jodio, benetako arteak ez du ikren beharrik, be oh. artiz. Hori, hori, hori. Artea. Txundituta utzen hau zua, baina benetan hori, hori, hori, hori esaldi izugarria, egila da. Egia da, benetako arteak ez duitzen beharrik egia da hmm, De hmm, artiz hmm, pelikula honek argi erakutsi digu bai, bai Eta abian, zinaren munduan tendentzia birtua daiteke gainera Oile Hemenik aurrera, eta azken tendentzia honi jarraituz Guk ere, eh, irrati saioa vanguardista bokazio dugunez Inork baino lena goekin gode jogu, ondo iruditzen bazaizu, eh, amonia, joera berri honi Si, a, er, baina, venga, man Onazko irrati saio mutua Emisio experimentalean, noski, bai. bai.

hemen egon ninteke ordu erdiz, edo, <clears throat> edo, ordu laurden pare batetan, ni eskertzen eta eskertzen. Ni bozin, bozin egin dozen eta donloa egin behar zut. Bai, Donlo, ah! egin behar Zu hemen egon izana, Donloak! <clears throat> Eh, Takit gure entzuleek behar bezala, <clears throat> duten ze privilegio daukagun gure amoña espeso hemen edukitzeaz. Por cierto, mm, espeso juan dadeña, <clears throat> eh, zure... Itxatea, amoña, itxatea. <clears throat> Beno, eskerrik asko amoña, eta <clears throat> eh, behar bezala eskertuko dizugu urrengo batean, etorriko zara ere urrengo batean, gure kartel degiari errepasoa edo, edo, edo nola esango nuke, edo, mm, edo, analizia egiteko, ezta? bueno, eh, entzule maiteak, eh? gure saioarekin jarraitzeko behar dugu. Bai, guazen aurrera, jarretzera, lagunok, bai, eh, hor dago moina Iriki lehioak mesedez. Bai, bai, bai, bai, jo, zenoako kiratxa utzi digun, hostie... Venga, <laughs> venga. Ba, bueno, guazen entzutera, eh, bueno, parita bat, eh, sortikan eh, lortu deguna. Ai, telebizan lola dagoen, telebizan. Ai, la leitxe, la leitxe. Eta abesti bat eh, entzungo dugu, bai? Sutura talde tritxerperraren abesti bat. Suturako punkitxek, tritxerperra punkitxek, guen bai. Bai, ba, gaur, hemen zintzelik gratian egon dugia, ah, zede bai. batzuk uzti dituzte, eta, pues bueno, ba, goazen gero entzutera, bale? Zabes, entzungo dugu, ba. Oh, ya. Bueno, ba, venga, guazen parto batekin eta suturarekin. Eta, bai, zabes, entzungo dugu, ba. Ah, ba, hori da, galdera, ba. Ne, zura, aukeratu. te gusta más llevarte batetik, no, amarrera? Lehenengoa, lehenengoa jarriko deu. Venga, cada vez más. Ah, ez, hori da begoña que quiten duena, ah, cada vez más. Cada vez más. Ah, vale, vale, vale. Venga, avanzen. hazme el favor, hazme el favor, hay que realizar actos sexuales, con una medicina que siempre suele funcionar. Y si manejamos esta técnica, pum pum, pum pum, hay que currársela, hay que trabajársela, empalmárnosla, pum pum, pum pum, pum pum. ¿Puede uno currarse estas ganas de hacer el amor? Pum pum, pum pum, pum pum. Está duro como una piedra. Sola, solo yo me lo hago yo no doy trabajo, le quito ese trabajo a mi mujer. Y continuamos porque esto os interesa, esto funciona, tiene audiencia. Corre la voz y díselo a todo el mundo. Mídetela, mídetela ahora mismo. Pum, pum, pum, pum. Tócatelas, pálpatelas, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Evidentemente, ahí hay peso. ¿Cómo las tienes? ¿Son iguales? Ten siempre presente que si pones buen rollo, buen ano, patas arriba, abriéndose, ras y stop paramos aquí el programa. el bate. más gente detrás de nuestras ideas? Bueno, porque además son mejores. ¿O es que cree alguien que el socialismo es una buena idea? Como idea criminal no ha estado mal, pero ahí se acabó la cosa. socialismo es una máquina de poder y de triturar sensibilidades, mentes, almas, estamos Agora é meio, agora é meio, agora é meio, agora Tira, <clears throat> a ver, Lila, a ver, ganado, a ver, oh, joder, a ver, eh, Gigagechi, ¡Esa ni suba. Esan, a ver, Gigagechi, os cayó en sarto, garagardoa, me cago en la leche. Joder, Gigagechi, la hostia. Gigagechi, tío, qué hostias. そうですね、まあ、あのもう私日本にいたのは、もう、かれこれ言うて15年ぐらい前なんですけども、その当時にはやっぱり、まあ、それほど外国人自体の数が少なかったんですけども。eres una, な、r e s una, eres una b な、l l a ser, tú t

¡Que gente eh, ¡Hostia! ¡Policía, ¡Ahí ¡Policía, ¡Policía! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda, mira, mira, mira! coño, tía! y de tía! ¡Y de ¡La policía va, policía va! ¡Y de tía! ¡Y de qué A ver, a ver si se ha gente Lasei, A ver, Escucharme un momentito, por favor, que no tenga que repetir dos veces la misma cosa, ¿vale? Sí, sí, sí, Ustedes dos por aquí, por favor. Sí, sí, ya vamos, ya, sí, vamos. ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Diga. Buenas noches. Sí, ¿Le gusta la documentación? Ah, aquí está, sí. Sí, bueno, tengo bueno, una tarjeta de red, tengo, le vale. Yo tengo el carnet de conducir. ¿Una tarjeta de red? Este es un amigo mío japonés, eh, que ha venido de vacaciones ¿Hay alguien más por aquí? No, no, no, eh, estamos eh, solos ahora mismo, pero... ¿Tenéis algo en la cartera con que la comprender? ¿Su superpaciente? Tu, tu, tu, tu paciente, no, yo, tengo coletilla atrás, un poco de, de patilla. No. Tu peno, tu pelo tenemos. Acompáñame es que al ¿vale? Sí, sí, pero es que estamos haciendo un programa de radio. Un momentito. Eh, entzule maiteak, eh, uste, bueno. bai, eh, telezerriarekin utzi berko zaituztegula, arazotxo tekniko batzuk ditugulako, bai, justu, egon pontzen ditugun. Bai hori da, launok, que zea, bueno, arreta ingo jogu honi, bale, bai. dela, eta, bueno, guazen, orain bai, orain bai, telezerriarekin Orain bai. bai. <laughs> Entzune! Radio Euskadi Nacional de España, Radio 1, Reda Criminal, Teleferri, es Eta hemen txe gauden, zule agur beti agur, bezala. Agur, entzule. Bai, e, realitateak eman ditu nazken berriak deformatzen. Eh? edo, edo eh? moldatzen, hau da, eh, moldea ematen. <laughs> Hori da. Badakizu, batzuetan errealitatea, entzule, pelikula sinez gaitzena, baino harrigarriagoa izaten da. Bai, leno amoñarekin entzun dugu bezala. Urrutirak jogabe, eh? Azte honetan, estatu batuetako gobernuak, World Wide War, izanarekin batallatu duten pirateriaren aurrekako guda jarri du martxan, <coughs> Eta honen ondorioz, mm -hmm. poko deskargak egiteko gehien erabilitako zerbitzaria itxi dute. Eh? Eta hori zer sortu da World Wide World. World Wide World. World Wide World da eh, hau ez? Hmm. Honek, ustekabeko ondorioak eduki ditu. Mundu osoko zinema aretotan, jendea pilatu egiten da holdeka zinema aletoak, sesioak irak iruko iztea pentsatzen hasiak dira, jende pilaketak ikusita. Eta gintariek, ere, neurriak hartzen hasiak dira jende mordo hauek sortu ditzaketen ordena publiko alazoen beldur. Baina, konektatu dezagun zuzen zuzenean, zinema atari batean dagoen gure korrespontxalarekin. Mm, Joanes Tampida. Mm, Gabon, jo Joanes? Joanes? Gabon! Bai, Gabon, hemen dago gure hiriburuko zinean eto ezagun batean atarian eta inguruan dudana zinez gaitza da. Hemen milaka pertsona bildu dira eta salgaitze den sarrera kakortu direnean hasi dira istiluak. Orain bertan, improvisatutako manifestazio bat sortu da, beste sesio batzuk antolatu ditzaten eskatzen, kanpoan geratu direne eundaka lagun Bai, ma manifestari baten gara urbiltzen zaiatuko nahi. Bai, bai, bai, barkatu, barkatu, barkatu, bai, hau irratiaren irratia zata. Zain zuen eskaera zehazki. Ba, ba guke eh, ere zire ikusi ere dugu. Jende asko etorri dela esaten dute. Eta sarrerak agortu direla. Baina, guk zinea ikusi ere dugu, dutxo. Tira, ulertzeko da zuen frustrazia pelikula bat ezin ikusi izanagatik, baina... Ez, ez, ez, ni pelikula bat ikusi dole txego bostetako sesioan! Baina, beste bat nahi dut! Beste bat behar dut! Urartzen, beste bat behar dut! Eh, beste bat! Beste filo bat, ondia! Eskerrik asko! be Entzuten duzuen bezala! Hemen, animoak be lo doble, Eta... Eh, eh, eh manifestari batek! Gasolina bidoi bat irudien hartu du! Eta... Bai, bai, bere burua montzu erara erretzera dihoa! Ah, ¡Oh, da! ez ez Hostia. Beno, eskerrik asko joan ez zure zuzeneko kronika horregatik. Baina, aztertu dezagun ere, interneteko zerbitzari hauen itxierak asko postu duen sektore baten iritzia. Gurekin dugu, irai de, iraide mode. E, e, e, Euskal Herriko e, ea ongi esaten dudan, Euskal Herriko bideokruben... e, elkarteko lehendakaria Ez. E? Bideoklub esaten da. Zer? Bideoklub, ba. Barkatu? Bideoklub A esaten da. Abai, ah, e, barkatu. Bideoklub. Izan ere, itz hmm? moderno hauekin jakina. Baina, tira aireide... Azalduko aldiezu gure entzulea izer den bideokrum? Bideoklub. Bai. Bideoklub bat. Bideoklub bat? Eh, tira ba, ba gut pelikulak alokatu egiten ditugu, badakizu. E, nola? Bai. alokatu? alokatu. Eh, baina, e, hori nola egiten da? Begira, guk filma batzuk ditugu makina batean sartuta. Ah. Ulertzen? Bai? Orduan, bezeroak nahi duen pelikula aukeratzen du. Ah, ah, eta deskargatu egiten du. Zerk? Eh? Ez, ez. Guk DVD bat alokatzen diogu. Ah, ah, ah. DVD bat? Bai. Eh, bai. Bai, bai. Disko formako gauza horiek, ez da? Hala da, bai. Eh, Eta gero bezeroak ordaindu dezake txartelaz. Edo, bueno, baitare, ordaindu dezake... Er? No, nola, nola, nola? Ordaindu? Bai, noski, bai. <clears throat> Arrigarria benetan. Mundua ezagutzen dugun erala behintzat, desagertzera doa. Baina, baina zer dau? Eta, <clears throat> eh, barkatu, eskerrik asko, bai, e, iraide, zure eh, ekarpenagatik, baina, e, gaia, zaldatu behar dugu, erabat, ze izan ere, beste hainbat gertakari sinez gaitzukari ari dira gertatzen Euskal Herrian. Atzo bertan, gertatutakoa, kasu. Gerta era honek, Egia esan, harri eta zur utzi gaituela on hartu beharra dugu redakzio honetan, ez bai, da? Bai, ala da, ala da, bai. Atzo? Ikaragarria, ikaragarria da. Ikaragarria da, entzule? Prestatu zaitez, zutik bazaude eseri zaitez, eserita bazaude etzan zaitez, etzan da bazaude lotan geratu. <clears throat> Atzo, esan bezala, omenaldi bat ospatu zuten Bilbon. Eta... Bai. Izlariak eta ikusentzunezko bat zegoen, bai. Mhm. eta, eta, eta musika, mm eta, eta abestire bat, eta, eta ez zuten, enjaute enjaurri eta kentzortziko abeslaria abestera bidatu Zer? Ondo lortu aldut? Baina, bai, bai, esaten, esaten ari zara, omenaldi bat zegoen antolatuta. Bai, bai, bai. Eta abeslariak, abeslaria zaudera eta, eta bertan ez zegoen, enjaute enjaurrietak. Ez? Eh? Ez zegoen. Ez zola bestu eniauten jaurriak, baina nola liteke? Nola doi? Ez dakigu eza, e, ez, dakigu egia esan, nola izan daiteken, olako horren bat gertatzea Euskal Herrian. Baina egia esan, antolatzaileekin harremanetan jartzen saiatu gara, baina alperrikako alegina izan da. Izan ere, ez zuten gai honi buruzko adierazpenik egin nahi. Pasada bat iruditzen zait. Pasada bat? bai. bai. bai hemendik, e, eñautik, enauti, geure elkartasuna bidali nahi diot. Bai, bai, zalantza bai. izpirik gabe. Bai, bai, bai, bai. bai, bai. Aizu, e, bueno, e, baino, e, behintzat, ingleso azpinaga teknotrikitelaria daituko zuten, ez da? E, zein? Ingleso sin bragas? E, ingleso utsi bragas? E, e, ez, e, utzi, utzi ezagun, utzi ezagun. Utzi. Partido polizialak bestalde, gaia, enabat aldatuz, Ar erritartasunerako ezkuntza ikasgaia kenduko du erritartasun ziriko eta konstituzionala jartzeko. Horixe, mandu aditzera, Partido Polizaleko ezkuntza ministroak. Ez, ez ezkuntza. Horrela, gurasoek bi aukera izango dituzte, mendik aurrera. Bere semeak, jangoikoaren existentziaren dogma ikasial izango dute, erligio, klasetan, edo Espainiar demokraziaren dogma aikasi izango dute, erritaz erritartasun ziriko eta konstituzionala klaseetan. Aia da, aia da, nola aldatzen dan eh, panorama, hau da ez etzkuntza. Bueno, laburok, pasako gara urrengo tartetxo txiki batzutara, baina ez horregatikan eh, eh, interes gutxikoak. Bai, bai, bai, bai. Zerbitzu eh. publikoa beti beti ere zuet telezerrian. Hoi da, gure zerbitzu publikoa hemen daukagu, eta guazen entzutera nola dagoen eh, hor e, inguruko trafikoa. Eta orain, barne zailburutzaren eskutik... Trafikoa! Beno, bueno, eh, bueno. greñas bezala ezaguna den eh, gazte ondarrutarra, Berriz ere martxan dugu, hmm? ez dago mutilago gelditzeko moturik, no, eta no. bere oiko telefonoan deia hartzen ditu, eta sustantziak etxera eramaten ditu, eh, eguneko hogeita labordutan, beraz no, ah, goratu, greinasi ditu, eta gozatu! Bueno, eta beste trafiko berri bat daukagu, orain elurra datorrela edo antza denez. Uh ah. -huh. Edo gondudala, e, junt zaitezkete, e, bai, etxegarate eta bai orduinako portuetara. Uh Eta bertan, e, makinak eta niebeseko, e, bueno, langileak izango du e, gatza antzeko zerbait. Eta, e, adibidez, e, zea, orduñako portuan, eh, espida lortu daiteke, nahiko kalitate honekoa. Eta, etxegaratekoan aldiz, periko nahiko ondo, e, nahiko ona, nahiko ondo konservatuta, esan topatu dezakizue gatzaren artean. Bai. Kontuz gatzarekin, leno e, filtratu, zer enta, gatza sudurretik hartzea, mm, latza da. <laughs> Ah, ah, ah, Barne zailburutzak babesten du Egurra aldia Beno, bueno, bueno, tira bueno, bueno, Egurra, bueno. esate baterako Egurra izu herri izan dugu Siria aldean Siria aldean, hor bai hor eh, an, eh, antizikloi bat eh, eta borraska bat eh, eh, Siria gainean ditugu Hor, bai, eh, nor, baino nor eta hor presioak aldatzen dira gora eta bera, baina bai. hostiak ez mm. dira amaitzen. Bai, antizikloiakin batera, antidisturbio iritsi diare, bai. Bai, benetako munizio, e, e, tiroak e, botatzen gainera. Bai, eta e, baitare, munduko beste punta batean, da bosen ere bai, protestak egon dira. Egurra latza, Eta bai. egurra, egurra aldi e, ikaragarriak ikusi izan dira. Bai, Hor egurra latzare Egurra Eta gatza Momentuz euskal herrian eh, Ez dago egurra ondirik Baina Huia huia huia Eta orain euskal meten eskutik Sekula kale egiten ez duen iragarpena Gaur azoko eguraldia Hoxe da gurekin atzoko eguraldia eh, oh, joan Igo eh, gaiuan e, zehaz zer, bai, bai. Zertaz itzegien beharre bai, ba, Entzun gure atzoko eguraldia oh, Otza, otza, otza Otza, ba, otza, kristo meroa egiten oh, du ba, eh, bueno, hemen, ba, hemen barruan egia zen beroa egiten zun Baina bueno. kanpoan otza Eta, otza, nola otza, baina, baina, baina, baina, baina, ba, baina, baina, baina, baina, baina, piti bostera erbiliko Baina, Hori, hori ez da hotza, hori da gorotza. Eh, eh, eh, bueno, berez egia zen, kalean zero bueno hori berez ezin da izan ez hotza, ez beroaz. ez da? bueno, bueno, bueno. Baina hotza, hotza, hotza, bai, bai atzo hotza. Bai. bai eta borraskak kere bai, e, noiz, eh? Garagardoa, garagardo asko edan ondoren, ba, normalian, ez? Eh, ba, ba, bueno, bai, gertatu. Ba, atzoko bai, ostia, izan zen nahiko resako soa. Bai. Tortu bai, bai, itxas, bai, ala izan zen. Osea, hau da, resaka egingo du, eh, borraskak, hotza... Egin zuen, bakatu. Egin zuen, egin zuen, hori da. Elurteak ere egin zuten. E, e, e, eh, bai, eh, egon ziren. Egon ziren, egin ziren, egon ziren, elurteak. Bai. tifoiak edo? hori fiebre fiebre hori fiebre te baina edozen kasuen atzo um, egunaldi hotza hotza atzo hotza hotza Villar, Óscalo, mm, Óscalo, <coughs> Bai, ba, adiegon, eh? Hartu zure txankletak eta zure mediko botak. Bai, prestatu bai ondartzarako traste guzti eta eta berokia, ez berokia eta bufanda, ez eh? Eta horrekin, ba, bueno, zuk ikusi. Aterkia, eskiak eta guardasola. Eta hoxera, eta tutua, eh, zea, urazpian eh, Arnaz Barna abizateko? bai. nabizateko. Bai, eh? eh buzeo, buzeo betarrekoak ere bai hartu. Hori, bai, bai, no ditzen da hori. Eh, eh snorkel. Snorkel, snorkel. Eh, Eba, snorkelak hemen daukagu. snorkel, zer gati hain hori ja? Ah, ah hori okoa delako. Hori, hori, hori... Snorkela. Barkatu, barkatu, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, Ah, bai. Ay, bai, bai, bai, bai, barkatu, barkatu. Jarraitu de Sagun Herrera. Está. Atzera ez jarretzen. Bai, bai, bai, bai. Orendi da kabu denbora eta goazen eh, urrengo eh, al, bueno, Albis eh, atalarekin. Ah, buren zure eh, bai, bai, bai, bai. Itzaro tinta ez hori. Oi, oi. E realitate ekonomiko aleri da kurketa fina karra. Estanda. Ampu. Estanda. E realde ekonomia ke estanda egin dezan lanean gabiltzarako. Putz. Zure txeko ekonomia putza bihurtu arte ez garenako geldituko. Estanda, ampu. Bueno, ba, uy, la bueno, no la he diren sea tipo sin interés nada, de verdad, eh calificación bai, eh, bai, bai, o eh, sí, eh, eh asmakizuna, no, no, no, se te da perdicio, perdicio. Bai, contatu genizuen, bai, España estatuko bonoak eh kakazar bonotik eh ah. eh eh a a eh mm, zabor bonora eh, oi, oi da, bai, zabor bono aztean, eta nik uste aste honetan eh, daramaten bidea ikusita ba, uste dut kokolito eh, bonoak bihurtuko dira. Koprolito, bai, koprolito. Ba, kokolito, bo, kokolito, bo, bonoak. Koprolito. Bakizu, kokolitoak direla, ba, eh, bakizu, eh, eh, izaten dira, ba, alako animalitxo txiki batzuk, eh, eh, eh, zea, ladilla, eh? izenekoak, eh, ah? gazteriaz ladilla. Ah. Ba, ladilla horiek izaten dute, eh, eh, eh, eh, baita ere, alako, zea bat, eh, alako beste xomorro bat, eh, itxatxita, ah. asko txikiagoa, eh. Ladillaak ere badute bere, bere, no, duke, bere parasitoa, eh, ah, kokolitoa, hori da ah, kokolitoa. ba, Espainiar bonoak bantxe bertan, kokolito, eh, kokolito, eh, bono, kokolito. Ah, <clears throat> vale, Beraz, vale, eh, vale. prestatu zaitezte, entzule maitiak lengua aztien esan genizuen, bost urte prestatzeko, eh, nik beste aurten eh, eh, bueno, astuntan ja garbi izan dezkugula dara kontestatu zait lanik gabe bizitzeko ala bestela ba, eh, beti esaten diztu egun moduan hizkuntzak e, ikasi hizkuntzak ah, ikasi edo lurrajan, jan lurra jan eta zabor mono hauek e, ez konfundiko de konfunditu atera den zea elatu berriarekin que es zabor abono Ah, ez, horrekin ez, ez, ez konfuitu, ba, ubiko atera duen, bai. zera, eratu hori. Baina ba, entzule, zer o sea, egoera ekonomiko tamalgarri hau ahazteko, ba, eh, kulturari tartetxo bat Hori da, eta, eta, edan pixka bat, kontxo. Baitare, baitare. Eh, bai, eh. bai, bai, bai. Bueno, mendikan e, eh, topatu barko genuke mm, pista bat, baina mm, galdu itzaigu agian espanerreko pista zan. Bale, nik, nik, nik nuk. Audio pista, audio pista. Baina bueno. Bebe kakak, aurkezten du. Tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun. Kultura! Bueno, go, go, go!

Ora la unoko zer da? A beren guztia. Mazuruan garrantzizkoa baina bueno, eh, masokista batzuk zaite eta berri hurbildu duzu belarria hurbildu beretzen duten lekura. Hala, la unoko, eh, gora tuma buruan abildua bildua gmail.comen gaudela eta aurbenu! hurbenu. Izan gaiz duago arte! Dias, dígame, usted dirá.